Tote Proserchomai kai Echeleusa Arcenai Sabania kai Ekolutesa Tote Edramon eede Erchomenois eis balaneion. Ballaneion hous e spasamen hois e phen katahena kai homu, galos soi genoito galos lousai Eudepne Eudepne kenai e u e piorcos o homo moi kai ego o haplustatos, ha plus status kai uk e piorkesa ne ton theon kudiston ple suntikon houtos e moi ho theos hileos ne ten soterien hu de epote hoti e piorcos en touto e toe horkoe U heurosejomae tot et moi episteusen